رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje svjedočim da nema drugog Boga dostojnog obožavanja osim uzvišenog Allaha. Neka je salavat i salam na poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi ve selleme, na njegovu časnu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede jedinu ispravnu, jedinu priznatu vjeru Islam kod uzvišenog Allaha Đalašanuhu do sudnjeg dana. Objavio je uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi O vjernici, bojite se Allaha onako kako ga se treba bojati i umirite samo kao muslimani objavio je uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi O vjernici, bojte se Allaha i budite sa onima koji su iskreni. U istinu je najbolji govor Allahu Đalešanuhu govor, a najbolja uputa uputa Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi ve selleme, a najgore stvari su novine u vjeri, svaka novina u vjeri je novotarija, svaka novotarija vodi u zabludu, a svaka zabluda vodi u vatru. Poznavanje prava i obaveza u islamu je, draga moja braćo, plemenite i cijedne sestre, velika stvar. Od onoga što odlikuje Allahu Đalašanuhu zakon na drugim ljudskim zakonima jeste podsticanje i naredba na davanje prava svakom onome koga zaslužuje, bez imalo pretjerivanja ili umanjivanja. Tako nam uzvišeni Allah naređuje u svojoj plemenitoj knjizi pravednost, to jest naređuje nam da poštujemo svačije pravo, pa kaže A'udhu billahi min shaitan rajim Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje dobro čini i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje, da pouku primite, on vas savjetuje. Svakako najveće pravo kod nas ima naš uzvišeni gospodar Allah Đelešanhu. Šta su to Allahova prava kod nas? Ta prava pojasnio nam je poslanik sallallahu alaihi wasallam u svojim haditima. Prenosi se od Mu'ad ibn Džebela radijallahu ta'ala da je rekao Jednog dana sam sjedio iza poslanika sallallahu alaihi ve selleme na jahalici pa me upita O Murad, znaš li šta je Allahovo pravo kod ljudi i šta je pravo ljudi kod Allaha? Reko, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Reče Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme Allahovo pravo kod ljudi je da ga obožavaju i da mu ni u čemu ne čine širk to jest da mu ni u čemu ne pripisuju druga, a pravo ljudi kod Allaha je da on ne kazni onoga komu, komu ne čini širk. Znači Allahu pravo kod nas je da ga subhanahu wa ta'ala obožavamo i da mu ne činimo širk, kako da obožavamo naše gospodara Allaha Đalašanuhu. Prije nego odgovorimo na ovo pitanje, želio bih da postavim jedno drugo pitanje svima nama, a to je Da li mi poznajemo naše gospodara? Znamo li ko je to Allah? Jesmo li ubijeđeni u Allaha Đelešanuhu? Naš govor da dokazivati postojanje Allaha Đelešanuhu, zatim toga da On sve stvara, održava i rastvara, da samo On obskrbljuje, oživljava i usmrćuje, nije potrebno osim poremećenim umovima i bolesnim dušama. S jedne strane mislim da nije tačno. Ako pretpostavimo da je ova naša tvrdnja tačna, pitam vas zašto je onda današnje stanje muslimana ovakvo kakvim ga vidimo zašto naši badet koji činimo Allahu Đalešanu ne činimo ga iskreno radi njega Zašto naše slobodno vrijeme nije ispunjeno ibadetom uzvišenom Allahu? Zašto naša sjela Zašto naša sjela nisu ispunjena hajrli lijepim govorom i spominjanjem Allaha Đelešanuhu, nego su ispunjena ogovaranjem, ismijavanjem, ponižavanjem drugih, obično boljih od nas insana. Ispunjena su naša sjela šalama, vicevima, smijehom. A kaže Sehl ibn Sad, rahmetullahi ta'ala, ali kada vidiš nekoga da se pretjerano smije, znaj da se ponaša kao jedan od dvojce, Znaje da se ponaša kao jedan od dvojice ili kao onaj kome je uzvišeni oprostio ili kao onaj kome nije oprošteno. Ukoliko je od onih kojima je oprošteno, pitam ga zašto nije zahvalan svome gospodaru, Allahu Đelešanu, na tome što mu je oprostio grijehe. A ukoliko je od onih kojima nije oprošteno, pitam ga pa zašto se ne brine za svoje grijehe. Tako da naše stanje danas, draga moja braća, plemente i cijene sestre, u najmanju mjeru pokazuje da nismo dovoljno svjesni Allaha Đalašanuhu, da ga ne poznajemo u dovoljnoj mjeri, kaže Bišur, rahmetullahi ta'ala arih, da ljudi samo razmisle o Allahove veličini, da ljudi samo razmisle o Allahu Đalašanuhu i o njegovoj veličini, nikada mu ne bi grijeha učinili. Nikada mu ljudi ne bi grijeha učinili. Zato ćemo danas, inša Allahu Teala, govoriti o Allahu Đalešanu u njegovoj veličini. Prvi koji svjedoči o Allahu Đalešanu u njegovoj jednoći, njegovoj veličini je ko? Muhammed sallallahu alaihi wasallam, melek Džibril, neki drugi melek. Prvi koji svjedoči o Allahu i njegovoj jednoći jeste uzvišeni Allah Đalešanu. Prvi koji svjedoči o Allahu i o njegovoj jednoći, njegovoj veličini jeste Allah, Želešanuhu, pa kaže uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi Šehid Allahu ennehu la ilaha illa huva val melaiketu wa ulul ilmi qaiman bil qist La ilaha illa huva l'azizul hakim Allah svjedoči da nema drugog Boga osim njega, a i meleki i učeni i da on postupa pravedno, nema Boga osim njega silnog i mudrog.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 Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Njegov kursi, njegov kursi obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo, on je svevišnji veličanstveni. U tumačenju riječi Allaha Đalešanuhu ne obuzima ga ni trijemežni san. Prenosi se predaja u kojoj se spominje da se Musa alaihissalatu wasalam zapitao kako uzvišen je Allah sve država, kako ga ne obuzima umor, drijemež, san. Allah subhanahu wa ta'ala je zatim objavio Musa alaihissalatu wasalam da uzme dvije čaše napunjene vodom u svoje dvije ruke i da klanja namaz, klanja namaz od početka noći. Klanjao je Musa alejselatu ve selam s čašama u rukama kada je bilo pola noći Musa alejselatu ve selam se zatrijemalo i malo je klecnuo čaše su mu ispale iz ruku ali je uspio da ih dohvati i sačuva vodu u njima voda se nije prosula nastavio je Musa alejselatu ve selam s namazom vodeći računa o svom zadatku međutim pred sabah pred sabah je pokleknuo nije mogao više da izdrži umori san su ga sladali pao je Musa alihi salatu wasalam, pale su čaše, voda se prosula, objavljuje uzvišeni Allah želešanuhu Musa alihi salatu wasalam i kaže mu, o Musa, o Musa ti nisi mogao da sačuvaš dvije čaše, nisi mogao da sačuvaš samo dvije čaše vode jednu noć, samo jednu noć, sam te sladao, pa šta bi bilo s ovim svijetom? Šta bi bilo s ovim svijetom kojeg Allah održava? ako bi on uzvišeni samo trenutak zaspao. Šta bi bilo s ovim svijetom kojeg Allah Đalešanu održava ako bi on uzvišeni samo trenutak zaspao. Ko je Allah, kaže uzvišeni, hu Allahu lezi la ilaha illa hu alimul gajbi wa šehadati hu arrahmanu arrahimu. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم On je Allah, nema drugog Boga osim njega, on je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, on je milostivi i samilosni, on je Allah, nema drugog Boga osim njega, vladar, sveti, onaj koji je bez nedostataka, onaj koji svakoga obezbjeđuje, onaj koji nad svim di, silni, uzvišeni, gordi, hvaljeneka je Allah on je vrlo visoko iznad onih koje smatraju njemu ravnim. On je Allah, tvorac, onaj koji iz ničega stvara, onaj koji svemu daje oblik. On ima najljepša imena, njega hvale, oni na nebesima i na zemlji. On je silni i mudri. Ko je Allah, kaže uzvišeni, Kul hu Allahu ahad, Allahu samad, lem jelidu, lem julad, ولم يكن له كفوا أحد Reci, on je Allah jedan. Allah je utočište svakom, nije rodio i rođen je i nikomu i nikomu rava nije. Znači, Allah Želešanu je jedan jedini koji nema sebi ravna, koji nema nikakva sudruga ni pomoćnika i kome nije niko sličan. Ovim imenom naziva se samo Allah subhanahu wa ta'ala jer je on savršen po svim svojim osobinama i dijelima Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma kaže da riječi uzvišenog Allah je utočište svakom znači da kod njega traže utočište sva stvorenja da od njega mole i traže sva stvorenja ono što im je potrebno prenosi se u tefsiru Ibn Kathira rahmetullahi ta'ala alaih hadith da je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallame nema nikoga da se od Allaha više može strpiti na uznemirenje koje čuje oni mu pripisuju da ima dijete, oni mu pripisuju da ima dijete, a on ih hrani i daje im zdravlje. Prenosi se od Aisha radijallahu ta'ala anha da je rekla, neka je uzvišen Allah čiji sluh sve upija. Ja sam čula riječi Havle bin Talebe, a nešto mi je i promaklo. Između nas je bio tanki zastor. Tužila se Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam na svog muža govoreći Allahu poslaniće, pojao je moj imetak, upropastio moju mladost, mnogu sam u djecu izrodila, pa kada sam ostarjela, pa kada sam ostarjela i djecu prestala rađati, rekao mi je da mu više nisam dopuštena, kao što ni majka njegova, Bože moj, ja ti se jadam, Bože moj, ja ti se jadam, Bože moj, kaže Aisha, i nije prestala sve dok Džibril nije sišao s ajetom, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravljala i Allahu se jadala, a Allah čuje razgovor vaš međusobni, jer Allah u istinu sve čuje i sve vidi. Dragi moj brate, plementa i cijena sestro, znate li ko je bio Zainul Abidin? onog Alija radijallahu ta'ala an. On kada bi se abdestio salbi požutio, ljudi bi ga pitali za razlog takvog stanja, on bi im odgovarao, znate li pred koga sada idem? Znate li pred koga sada idem? Idem pred uzvišenog Allaha. Pogledajte danas one koji klanjaju namaze, donose tekbire, ali njihova srca su na pijacama. Slušaju riječi uzvišenog Allaha, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Eumiddin, neka je hvala Allahu gospodaru svih svjetova, milostivom, samilosnom vladaru sudnjeg dana, ali njihova srca se ne odvaja od unjaluka. Poslušajte šta danas imamo u namazu. Bio je to podne namaz. Imam je poravnao safove, ušao u mihrab i zanijetio namaz. Nakon nekoliko rekata, dva ili četiri, predao je selam i završio namaz. Digli su se ljudi. Jedni kažu, Efendija, šta je to? Klanjao si nam samo dva rekata. Drugi kažu, na'adu billah, šta vam je? Klanjao nam je četiri rekata. Efendija se izgubio. Dok je trajala rasprava među dvijema skupinama, ustaje jedan čovjek i kaže, Efendija, klanjao si nam dva rekata. Klanjao si nam samo dva rekata. Kaže, Efendija, djeluješ mi vrlo objedljivo za razliku od tvojih drugova koji se spore, pa šta je dokaz za tvoje riječi? Moj dokaz je, kaže čovjek ovaj, ja razvozim namjenice u tom i tom gradu. U vašem mestidu stalno klanjam podne namaz. I uvijek ti ja, moj efendija, kad zanijetim za tobom podne namaz, donesem početni tekbir, u namazu planiram kako ću otići u taj grad, podijeliti namjenice i vratiti se nazad. I uvijek kada bih klanjao za tobom četiri rekata podne namaza, uspio bih u mislima otići tamo, razvući sve namjenice i vratiti se nazad. Sada, samo što sam otišao i počeo dijeliti namjenice, ti si predao selam. Samo što sam otišao, počeo dijeliti namirnice, nisam se uspio vratiti ispredao selam, znači klanjao si nam samo dva rekata. Klanjao si nam samo dva rekata. Zatim, klanjala su trojica namaz u putovanju u Safiri. Jedan je prošao naprijed i bio imama, dvojica su stala iza njega. U toku namaza ispred imama prošao je crn pas i kaže ovaj, eto prođe ispred nas pas, pokvaran namaz, gotovo je kaže ovaj od dvojce koji je bio s njegove desne strane kaže on pa što gledaš bolan da si oborio glavu ne bismo znali šta je prošlo ispred nas ne bismo znali da je išta prošlo ispred nas i mogli bi nastaviti namaz mogli bismo nastaviti namaz a onaj s njegove lijeve strane govori alhamdulillah kad ja nisam ništa rekao alhamdulillah kad ja nisam ništa rekao a već govori Eto ti naše stvarnosti. To je naša stvarnost. Dok ako pogledamo naše prethodnike, prve generacije saznaćemo zašto se više takve generacije nikada neće pojaviti. Sufjane Sauri Tabin, rahmetullahi ta'ala ali, klanjao bi noći namaz toliko dugo, da kada bi se začuo ezan za saba, završio bi namaz i uspravio svoje noge uz zid, kako bi mu se krv vratila u gornji dio tijela, uspravio, uspravio bi svoje noge u zid kako bi se krv vratila u gornji dio tijela pošto je bila znači otišla u donji dio tijela od, od dugog stajanja u namazu. Za vrijeme plemeniti ashaba Medina je brujala od noćnog namaza i učenja Kur'ana. Bili su svjesni da se uzvišeni Allah Đelešanu u to doba noći spušta na nama najbliže nebo i oprašta grijehe onome koga moli za oprost a upućuje onoga ko traži uputu od njega subhanahu wa ta'ala jesmo li mi toga svjesni jesmo li mi dragi moji brate i plementa sestro toga svjesni naša praksa najbolje nam pokazuje da nismo svaki ashab je znao da njegov brat njegov komšija robuje Allahu Đalešanhu noću učeći Kur'an, klanjajući namaz, doveći Allahu Đalešanhu, međutim, kada bi se začuo ezan za sabah, Kada bi se začuo ezan za sabah, ashabi bi na sav glas učili dovu prilikom ustanja iz postelje Alhamdulillahi alladhi ahjana ba'dama amatana. Neka je hvala Allahu onome koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio. Učili su ovu dovu, iako nisu ni tren proveli u svojoj postelji, ali činili su to kako bi prikrili svoja djela i ostavili ih samo za uzvišenog Allaha. Dragi moji brate i plementa sestro, gdje smo mi i gdje je naša spoznaja Allaha Đalašanuhu, a gdje su ove generacije gdje je bila njihova spoznaja uzvišenog Allaha, gdje je naša briga za naš završetak na Dunjaluku i Ahiretu, a gdje je bila njihova, gdje je naša ljubav i žudnja za susretom s uzvišenim Allahom, a gdje je bila njihova, zar nije vrijeme, dragi moji brate, I cijedna sestro da se vratimo Allahu i upoznamo ga onakvog kakvim se on uzvišeni opisao u Kur'an i Kerimu ili ga je poslanik sallallahu alaihi wasallam opisao u sunnetu. Zar nije vrijeme, dragi moji brate i plementa, sestro da postanemo svjesni Allahovi Đalešanu u veličine pa da ga slavimo i veličamo onako kako samo njemu dolikuje. Da ga slavimo i veličamo onako kako samo njemu dolikuje. Prenosi se od Ebu Musa radijallahu ta'ala anha da je rekao ostao je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme među nama i obratio nam se s četiri riječi. Ustao je poslanik sallallahu alaihi ve selleme među nama i obratio nam se s četiri riječi. Allah doista ne spava niti treba da spava. On umanjuje mjeru i podiže je. Njemu se diže dnevno djelovanje prije noćnog, a noćno prije dnevnog. Njegov zastor je svjetlo. Njegov zastor je svjetlo i kada bi ga podigao od sjaja njegova lica, izgorjelo bi sve stvoreno do čega pogleda sveži. Njegov zastor je svjetlo i kada bi ga podigao od sjaja njegova lica, izgorjelo bi sve stvoreno do čega pogled, do čega pogled doseže. Prenosi se od Ebu Zdrra radijallahu ta'ala an da je rekao čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve selleme kako kaže tako mi onoga učio je ruci moj život sedam nebesa i sedam zemalja su prema Allahovom kursiju samo kao karika samo kao halka postavljena u pustini zemaljskoj a kursi je prema aršu a kursi je prema aršu samo kao željezna halka kao željezna karika postavljena između dvije pustinje na zemlji Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam Nebo se razliježe od zvonjave, a ima i zašto? Nebo se razliježe od zvonjave, a ima i zašto? Jer na njemu nema mjesta ni koliko četiri prsta, a da na njemu neki od melejka ne čine seždu. Jer na njemu nema mjesta ni koliko četiri prsta, a da na njemu neki od meleka ne čine seždu la ilaha ila Allah. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam kroz bejtul ma'mur, svaki dan prolazi 70.000 meleka koji se više nikada neće vratiti, koji više nikada neće ponovo doći na red. Znaš li, dragi moji brate, da će jedna skupina meleka od kako ih je Allah Želešanu stvorio do sudnjeg dana biti na ruku i na seždi Allahu Želešanuhu? Šta će reći kada dođu pred uzvišnog Allaha? Šta će reći ta skupina meleka kada dođe pred uzvišenog Allaha? Reći će gospodaru naš nismo te obožavali koliko smo trebali. Gospodaru naš nismo te obožavali koliko smo trebali. Jedan od najodabranijih meleka, melek Džibril, alaihissalatu wasalam, ima šestotina krila. Svako krilo zatvara horizont između istoka i zapada. Samo svojim jednim krilom zarovio je pod zemlju jednog griješnog naroda i podigao ga do prvih nebesa, tako da su stanovnici nebesa, stanovnici nebesa čuli laveži zavijanje pasa i samo okrenu. Sve što je bilo nad zemljom otišlo je pod zemlju. Šta misliš, dragi moji brate, šta je onda sa veličinom i sa moći uzvišenog Allaha koji je sve ovo stvorio? Šta je sa veličinom i moći uzvišenog Allaha koji je sve ovo stvorio? pa neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu dolikuje. Dragi moji brate i plementa sestro, pogledajte samo sebe. Pogledajte samo sebe kako vas je uzvišeni Allah u najljepšem liku stvorio. Pogledajte samo svoje oko kako ga je Allah želešanu stvorio u očnoj duplji i kako ga je obložio kostima. Šta misliš, dragi moj brate, da ti je oko na čelu? Pa kad god padneš, možeš da izgubiš oko, možeš da ga povrijediš. Ili šta misliš da ti je oko pod pazuhom? Da ti je oko pod pazuhom, pa kad god hoćeš nešto da pogledaš, moraš da podigneš ruku. Pogledaj samo svoje trepavice, dragi moj brate, plementa, sestro. Kako je gornja trepavica zavijena gore, a donja dole. Šta misliš, šta bi bilo da je obratno? Da je gornja trepavica zavijena dole, a da je donja trepavica zavijena gore. Tvoje oko, iako bi bilo otvoreno, od sastavljenih trepavica ne bi vidio ništa. Tvoje oko, iako bi bilo otvoreno, od sastavljenih trepavica ti ne bi vidio ništa. Da li je to moglo da se desi slučajno? Nikako, dragi moj brate, plementa, sestrona. Nego je to dijelo našeg uzvišnog gospodara, pa neka je njemu sva slava i hvala ko je taj dragi moj brate ko te obskrbljuje i hrani i daje ti izlaz odakle se ne nadaš Allah Allah želešanuhu niko drugi poslušajte ovaj primjer jedne godine obavljajući hađ jedan učenjak je našao u tavafu lijepu žensku ogrlicu uzeo je stavio u džep i čekao da se pojavi osoba koja je izgubila ogrlicu Čovjek koji je izgubio ogrlicu počeo je redom da se raspituje od njoj. I tako pitajući redom ljude, došao je do ovog učenjaka. Zatražio je učenjak od čovjeka da mu opiše ogrlicu i nakon što mu je opisao ogrlicu, dao tačan njezin opis, izvadio je ovaj učenjak ogrlicu iz džepa i dao je čovjeku, dao je njenom vlasniku. Kao nagradu, ovaj čovjek daje mu nešto parama učenjak to odbija, odbija i nakon što vidi da više ne može jeli, da odbije, odlazi od njega iako je jeli, bio u potrebi za novcem bio je u potrebi za novcem, ostao je na hađu bez para poslije nekoliko godina krenuo je ovaj učenjak na putovanje brodom i u putovanju zadislo ih je veliko nevrijeme. Allah Želešanu je dao veliko nevrijeme i brod je bio sav uništen. Svi su se potopili. Ostao je samo ovaj učenjak. Na jednoj dasci od rastorenog broda uspio je da dopliva do jednog ostrava. Stanovnici tog ostrava pritekli su mu pomoć čim su ga vidjeli i nakon nekoliko dana kada se oporavio upoznao je stanovnike i uvidio da kod njih ima nešto malo od vjere, malo od islama. Mnogo džahilijeta bilo je pri njihovom vjerovanju i počeo je s podučavanjem tih ljudi ispravno je Allahu je Đelešanu u vjeri. Allah Đelešanu dao je bereketa u njegovom pozivu, mnogi su mu se odazvali i tako da se u velikoj mjeri popravilo vjersko stanje stanovnika tog ostrava. Svi su počeli da praktikuju izvorni islam, jednog dana kaže ovaj učenjak u glednijim stanovnicima ostrova mislim da sam boravio dovoljno kod vas mislim da sam boravio dovoljno kod vas i htio bi da se vratim kući nekako kažu ovi subhanallah zar sada kada se nam najpotrebniji hoćemo da nas i dalje podučavaš vjeri da se dobro učustimo u vjeri zar sada da ideš izdogovore se ovi ljudi da ožene učenjaka djevojkom ženu s njihovog ostrova kako bi ga jeli zadržali kod sebe. Sutradan su doveli pred njega najljepšu djevojku sa ostrova i predložili mu da je oženi. Vidjevši djevojku, učenjak se začudio. Nije skidao pogleda s nje. Kažu mu ljudi, zar nikad nisi vidio ovako lijepu djevojku? Zašto se toliko čudiš? Kaže ovaj učenjak, nije me zadivila njena ljepota nije me zadivila njena ljepota, nego ogrlica na njenom vratu. Je li neko njen bio te i te godine na hađu? Kažu, ovo je njen Amidža, on se brine o njoj, roditelji su joj podavno umrli, Njen otac je bio te i te godine koju si spomenuo na hađu, kada se vratio i spričao nam je slučaj koji se desio s njim kako je bio izgubio ovu ogrlicu pa je našao jedan abit, jedan pobožan čovjek koji je mogao da skrije tu ogrlicu i ostavi je za sebe, ali mu je dao jeli, drage duše nakon što je saznao da je on njenu vlasnik i njezin otac sve do svoje smrti spomnjao je tog čovjeka i molio uzvišenog Allaha da ih ponovo sastavi pa da uda ovu svoju kćerku za njega. La ilaha illallah. Ko je mogao to da učini niko drugi osim Allah žela šanuhu. Ko je taj dragi moj brate ko se odaziva dovi molbi vjernika u bezizlaznim situacijama? Niko drugi do Allah žela šanuhu. Prenosi se u tefsiru ibn Kathira da je jedan čovjek krenuo na putovanje s jahalicom. Put ga je vodio kroz šumu i u šumi ga je presreo razbojnik i naredio mu da siđe s konja. Htio je da ga ubije kažem ovaj putnik, uzmi moju jahalicu i sve što je na njoj, samo mene pusti. Uzmi sve što imam, samo mene pusti, kaže razbojnik što se tiče jahalice i onog što je na njoj, to je onako moje. Ja želim da te ubijem i ja uživam u ubijanju ljudi. Kaže mu putnik, ako je već tako, ako je već tako, onda me barem pusti da klanjam dva rekata. Kaže razbojnik, dobro, samo požuri, nemoj da te dugo čekam. Kaže ovaj putnik, od silnog straha zaboravio sam sve što sam znao od Kur'ana. Nisam mogao nikako da se sjetim nijednog kur'anskog ajeta. Pokušavao sam nekoliko puta, ali nisam mogao da se sjetim da je lehnula. Razbojnik me već počeo da udara po nozi, govorio mi je po žuri. Poslije nekoliko pokušaja sjetio sam se kur'anskog ajeta. Emme yuđibul mutrre ida da'ahu vajakšifu suu onaj koji se nevoljniku kad mu se obrati odaziva i koji zlo koji zlo otklanja ponavljao sam nekoliko puta ovaj ajet a razbojnik me je neprestano požirivao kada sam završio s namazom kada sam završio s namazom iz pravca kible pojavio se konjanik noseći u ruci koplje bacio je koplje i pogodio razbojnika u grudi i ubio ga nakon toga pitao sam ga ko si ti kaže Mene je poslao onaj koji se odaziva nevoljniku kad mu se obrati. Mene je poslao onaj koji se odaziva nevoljniku kad mu se obrati. La ilaha illallah. Ko je taj dragi moj brate ko se raduje teubi, pokajanju vjernika više nego što se neko od nas raduje hrani i piću opstanku na ovom svijetu niko drugi do Allah Đalašanuhu bilježi muslim u svome sahihu od Enes ibn Malika radijallahu ta'ala an da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam Allah se više obraduje telbi svoga roba koji se pokaje nego što bi to učinio neko od vas kada bi putovao na devi kroz pustinju i izgubio je, a na njoj mu sva hrana, sva voda. Pa je dugo tražio, tražio izgubivši svaku nadu da će pronaći legao u hlad jednog drveta, jednog stabla da se odmori i da ga u takvom stanju zadesi smrt i u takvom stanju očaja odjedan put ugleda svoju devu u neposrednoj blizini i odmah skoči uhvati je za povodac i od silne radosti uzvikne Bože moj, ti si moj rob a ja sam tvoj gospodara pripovijeda Ebu Musa al-Ešari radijallahu ta'ala an, da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme, zaista Allah uzvišeni drži svoju ruku ispruženom tokom cijele noći primajući pokajanja onih koji su danju griješili, a danju pruža ruku primajući pokajanja onih koji su noću griješili sve dok sunce, sve dok sunce ne izađe sa zapada. Dragi moj brate plementajci i na sestro, ko nas uči i podstiče da istrajemo na ovom putu, putu do dženneta i do Allahovog zalešanu zadovoljstva niko drugi do on uzvišeni Allah. Pa kaže uzvišeni u svojoj plementoj knjizi وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ كُوَّةٍ أَنْكَاثًا I ne budite kao ona koja bi svoju pređu rasprala kada bi je već bila čvrsto sprela. Kao što prenose komentatori Kur'ana mu Fesiri, da je u Mekki bila jedna žena koja nije bila pri pameti, cijeli dan bi plela, plela, plela, a kada bi došla noć, sve ono što bi tokom dana isplela, ona bi to ponovo jeli, isprela isporila i tako bi non stop radila. Pa nas Allah Želešanu uči da ne budemo takvi, da ne praktikujemo svoju vjeru, praktikujemo, praktikujemo, a onda počnemo da sve to ostavljamo, da se vraćamo jeli, na svoje prvobitno stanje. Ko nas to, dragi moji brate, plementa i cijena sestro, učvršćuje na samrti, niko drugi do uzvišeni Allah, niko drugi do uzvišeni Allah, poslušajte ovaj primjer. Primjer priča jedan doktor o svom slučaju koji je doživio na svom radnom mjestu najčudniji slučaj koji je doživio u svome životu kaže jedan dan su dovukli ženu imala je oko nekih 40 godina ona je doživjela kliničku smrt pokušali smo jeli da je probudimo elektrošokom prvi puta ništa drugi puta, treći, četvrti puta nekoliko puta, međutim ništa nije se budila nakon jednog većeg broja pokušaja otvorile se oči ove žene i njena usta i progovorila je ašhedu an la ilaha illa Allah wa ašhedu anna Muhammeda Rasulullah svjedočim da je Allah želešanuhu jedini istinski Bog do ostane obožavanja i da je Muhammed alaihissalatu wassalam Allahov rob i Allahov poslanik zatvorila se usta, zatvorile se oči i ova, ova žena je presela. Na kraju, na kraju kaže vam riječi Allaha Želešanu kao što stoji u prijavodu značenja onaj koji je nebesa i zemlju stvorio i koji vam spušta s neba kišu pomoću koje mi dajemo da ozelene bašće prekrasne nemoguće je da vi učinite da izraste drveće njihovo zar pored Allaha postoji drugi bog ne postoji, ali su oni narod koji druge s njim izjednačuje. Onaj koji je zemlju prebivalištem učinio i kroz nju rijeke proveo i na njoj brda nepomična postavio i dva mora pregradio. Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji, nego većina njih u neznanju živi. Onaj koji se nevoljniku kad mu se obrati odaziva i koji zlo otklanja i koji vas na zemlji namjesnicima postavlja. Zar pored Allaha postoji drugi bog? kako nikako pouku vida primite onaj koji vam u tminama na kopnu i na moru put pokazuje i koji vjetrove kao radosnu vijest ispred milosti svoje šalje zar pored Allaha postoji drugi Bog kako je Allah visoko iznad onih koji druge njemu ravnim smatraju onaj koji iz, onaj koji sve iz ničega stvara i koji će zatim to ponovo učiniti i koji vam obskrbu s neba i zemlje daje zar pored Allaha postoji drugi Bog, reci, dokažite, dokažite, ako istinu govorite. Molim Allaha Želešanohu da ove riječi upiše na vagu naših dobrih dijela i da nam ih vrati onda kada nam budu najpotrebnija, da nam ih vrati na sudnjem danu. kažem ovaj govor i molim Allaha Đalešanu da oprosti meni i vama, da oprosti mojim i vašim roditeljima i svim muslimanima i muslimankama, a molite ga i vi, jer znajmo da naš uzvišeni Allah, naš uzvišeni gospodar je onaj koji prašta i voli opraštanje, pa ga molimo da nam oprosti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. رحمك يا رب العباد رجائي رضاك قصدي فاستجب لدعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني تائها فلقد عيت من البعاد ناديت باسمك يا موئد فلئن رددت فمن سواك دوائي ولقد رجوتك يا إلهي ضارعا متذللا آه، فلا ترد